Kiislamu tulioko nyuma tunakuombeni nyote tuje karibu inshallah miili yetu iwe pamoja tusikilize kwa umakini ama kwa wale wenye nyudhuru za ugonjwa na uzee na mfano wake basi hawa Allah atawalipa kheri kwa nia zao lakini kwa mtu ambaye hana udhuru basi ni sunna ya kusikiliza kuyasogelea yale maneno kadiri mtu akisogea karibu na kile kikao ikawa miili imeshikana mmoja juu nyuma mgongo wa mwenziwe hii ndio sunna ya usikilizaji na usikilizaji, huu utaleta faida kubwa allah anasema fabashir ibad wabashirie watumwa wangu alladhina yastami'una alqaul ambao wanasikiliza maneno fayattabi'una ahsana kisha wakafuata yale mazuri kabisa na Jibril alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Mtume maswala na masahaba walikuwepo pale bila kumjua kwamba huyu ni Jibril lakini mwisho wa hadithi baada ya maswala yale kuuliza na Mtume kumjibu akasema hadha Jibril ataakum liyuallimakum dinakum huyu ni Jibril amekuja kukufundisheni dini yenu wakasema wanavyoni kwamba Jibril allama al-umma جلسة تلقي العلم علم الأمة ما يتعلق بدينهم وعلمهم تلك الجلسة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم جبريل تاجي أكوا فندشات آه، دينياو آه، نبي أكاد يكوا فندش يمكاو وكبوك لي دين ألي في جمالوتي نبي جنجابيك أكبيك أجوا مفاجئك جبريل عليه الصلاة والسلام نمتومي أكاكايبو kwa ni mkao mzuri unapendelewa sana katika elimu ya dini na kwa vile hatuna mazoea ya mkao huu kwa mtu akichoka kidogo anapoza miguu halafu anajaribu kujizoesha tena huu ni mkao wa ubudia wa kudhihirisha utumwa mbele ya Allah na Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mengi kwa mtu ambaye anahama anasikiliza kwa umakini yuko mbele Allah sote atupe taufiki insha Allah kwa vile kwa miaka mingi sana imezoeleka darsa watu hutawanyika kwa hiyo na pengine wanavyoni wakasahau kutanabahisha hilo lakini ukweli wa mambo namna kama hii ndivyo walivyokuwa wakikaa sahaba mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam unazikuta ziko hadithi zinasema uhdhuru lmimbar joni katika mimbar anawasogeza karibu na hadithi nyingine inasema majtamaa qaumun fi beitin min buyuti llah hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za allah na ukamilifu wa ijtimaa kukusanyika unakuja pale miili na kukurubiana na wote wakamkurubia mzungumzaji allah atupe taufiki sote ya kusikiliza kwa umakini na kuonyesha uhitaji wetu mbele ya allah kwa sababu allah anapenda kumpa mwenye talab na hamu na uhitaji ndugu zangu wa kiislamu katika darsa yetu leo ambayo insha allah tunatarajia itakuwa fupi kwa sababu ya dharura lakini tunamuomba Allah azza wa jalla katika ufupi huu atie baraka atie baraka iwe kichache chenye faida kubwa na Allah akitia baraka kidogo huwa kina faida nyingi baraka ndiyo jambo kubwa tunamuomba Allah atie baraka katika umri wetu tusisahau nia ya itikaf kwa muda kwa tuko msikitini tunaisubiri sala nyingine na huku tunasikiliza ilmu ya dini na pia tukaeni kwa maazimio ya kuyachukua haya kwa umakini kuyatendea kazi na kuyafikisha dunia nzima sisi tuwe wajumbe wa dunia tuyasikilize na sie tukayafikishe tukifanya hivyo ile dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameiomba juu ya wale ambao watasikiliza kwa umakini wakafikisha maneno yake alayhi salatu wassalam basi na sie tutaipata hiyo dua dua ya mng'aro yani mtume kaombea mng'aro wa ng'are wale ambao wanayachukua maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na anafikisha kwa watu na ilmu ya dini kiujumla ina khairi hiyo kwa sababu ilmu ya dini asili yake imetoka kwenye Qur'an au katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam leo tunachotaka kusoma ni kwamba haya majina ya Allah wanaviona wanasema ni tawqifia majina ya Allah tawqifia tawqifia maana yake ni kwamba lazima yawe yamethibiti kwenye Qur'an au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwamba haifai mwanadamu kubuni jina la Allah alafu akampa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jina lolote ambalo alijaja ndani ya Qur'an na hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi haliwezi kuchukuliwa. Mambo ya Allah tofauti na ya viumbe. Mambo ya Allah azza wa jalla ni makubwa yeye mwenyewe mkubwa na majina yake pia ni makubwa kwa hiyo ni dhambi na ni haramu na kosa kubwa sana kuthibitisha kwa Allah jina ambalo yeye mwenyewe hajalithibitisha juu ya nafsi yake akulitaja ndani ya Qur'an wala mtume hajalitaja katika hadithi sahihi kwa hiyo lazima majina ya Allah yao yamechukuliwa kutoka kwenye Qur'an mwanachuoni mmoja anaitwa Abu Suleiman al-Khattabi anasema atakayejua mlango huu ukusudia mlango wa majina ya Allah na masifa yake na, na yale mambo ambayo yanaingia katika hukumu za mlango huu na yale masharti yenye kuungamana na mlango huu basi atakayejua hayo ajue ya kwamba haifai katika mlango wa majina ya Allah na masifa yake kuvuka ukatoka nje ya kile kilichokuja kwenye Qur'ani au hadithi wala haitumiki qiyas qiyas katika majina ya Allah huwezi ukatumia ukasema kwa mfano atakuja toa mfano watu ambao wanatumia kiasi kwa maana ya kwamba akachukua neno na neno jingine linafanana akasema basi tutatumia neno hili pia kwa Allah azza kwa mfano imethibiti katika majina ya Allah aljawad aljawad maana yake mkarimu mtoaji aljawad maana yake nini mkarimu mtoaji jalla waala anatoa kwa waja wake neema mbalimbali kwa hiyo akaja mtu akasema basi tumwite Allah pia astakhi na neno astakhi na aljawad kimaana yanakurubiana lakini kwa vile lilothibiti ni aljawad basi ni makosa kumwita Allah jina gani astakhi Allah ndiyo mjuzi zaidi wa dhati yake na majina yake na masifa yake pengine pana utofauti baina hayo majina mawili huwezi kujua iwe hivyo iwe vinginevyo Allah kashatufundisha katika Qur'an na mtume ametufundisha katika ahadith kwamba kuna majina maalum hayo hayo hayo tumpe Allah ni makosa kabisa kuchukua neno jingine linalokurubiana na maana na jina fulani la Allah azza tukachukua jingine tukampa kwa mfano katika majina ya Allah ni Al-Qawi ni mwenye nguvu kwa ni makosa kuja mtu akamwita Allah al aljalb pia kimaana inakurubiana ingawa wanasema na tunakuta hata kuna utofauti baina aljald walqawi aljald ni mtu ambaye anajikalifisha nguvu kama ni aina ya takalluf anajikalifisha jambo ambalo zito linampa la linamwia vigumu Allah yeye sio aljald yeye ni nani alqawi mara nyingi makosa kama haya wanaikia watu ambao wanaijua lugha ya Kiarabu kwa mtu ambaye wa kawaida hilo hilo la asili halijui pengine vipi aje na jingine ambalo litakurubiana na hilo la asili kimaana kwa hiyo tunajifundisha majina ya Allah azza wa jalla tujue lakini kiakiba pia taaluma hii wanaitoa wanavyoni ili mtu ambaye kajifunza lugha ya Kiarabu ama Mwarabu asichukue neno lililokurubiana na majina ya Allah tizama mambo ya Allah yalivyokuwa makubwa hayachezewi wala hauingii mkono wa mtu akaongeza chake kwa upande wa wanadamu inatumika huyu kawi unaweza kusema huyu ni jannah lakini kwa Allah azza wa jalla lije lile lile lilothibiti limekuja jina la Allah al-Qadir mweza basi uwezi kutumia neno al-mustati' ukasema Allah katika majina yake ni al-mustati' halitumiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala ile jina katika majina Allah al-alim basi uwezi ukasema mimi nitamwita Allah arif kwa sababu arafa amejua na alima amejua Allah ni mjuzi zaidi alolithibitisha juu ya dhati yake tulichukua hilo hilo wala tusilichukue jingine linalofanana kimaana na lile ambalo limethibiti kwanza wanasema wanavyoni tofauti ya maarifa na ilmu ni kwamba maarifa zinapitwa njia na sababu fulani mpaka inafikwa kwenye natija ya kujua ambapo alalim haionyeshi hivyo kajua yeye bila uhitaji wa kupitia chochoro hii na ile akafikia kwenye natija ya kujua jambo fulani kwa hiyo yaliyothibiti kwa Allah tumpe yale yale mwanadamu yuko makini hodari tunasema huyu al-aqil ana akili sana huyu lakini neno kama hilo huwezi kulitumia kwa Allah azza wa jalla ukasema Allah al-aqil au al-taki al-taki yuko makini sana hodari akili akili yake inafanya kazi ni makosa na ndio maana haya majina tunayotumia mtaani maneno maneno haya kwa upande wa Allah azza wa jalla yanakuwa yana makosa makubwa sana wakati mwingine dai anafanya dawa anamwambia mtu twende tukasali msikitini sasa bosi kanzuia Ambia wewe una bosi mkubwa zaidi kuliko bosi wako, akimkusudia Allah azza Jalla. Sasa dai kama huyu anaanza kuingia makosani, kumpa Allah jina la bosi, umeona, na na kumpa mtume jina la steering na mfano wa hayo. Haya ndugu zangu wa Kiislamu ni milango inataka umakini sana. Mara moja mwanadamu anaweza akateleza kwenye imani yake mtelezo mkubwa kabisa. Kwa hiyo tumpe yale yale majina yaliyothibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiafasiri kwa Kiswahili alkawi tukasema Allah ana nguvu, kwa tutaeleza watu kwa lugha ya watu kwa hiyo tukilifasiri alqawiya na nguvu alim mjuzi sawa lakini tusije tukasema alali tuseme lile alalim yeye ni mjuzi au tukisema la Kiswahili tuseme mjuzi anajua kila kitu eh, bila kama tukitaka kutumia lugha ya Kiarabu tusitumie neno al-ari. Majina Allah Subhanahu wa Ta'ala wanasema wanavyoni tawfiqiya mpaka wakasema wanavyoni mlango huu unapaswa inapasa, inapasa mtu auchunge sana, wala asighafilike kwa sababu natija yake ni kubwa na mtu kujingikiwa katika mlango huu ni jambo lenye madhara na Allah tu ndiye wakuomba taufiki kwa hiyo majina ya bosi eh Allah bosi wako mkubwa kuliko bosi ulionaye huko kwa hiyo lazima uitikie adhara uende msikitini basi wewe unaingia makosani kama wewe unayemlingania pia ambapo naye yuko makosani ni makosa kabisa eh, watu kutumia maneno kama haya mitaani kwa upande wa Allah azza wa jalla na mimbabi faida hata mitume wake mitume alayhi salatu wassalam si kila neno tu juu yao au wake wa mtume sallallahu wasallam kwanza katika mazungumzo ya dawa na waislamu walivyo wanatakiwa awe na lugha iliyokuwa sanifu kiswahili sanifu safi kabisa haitakikani katika dawa na uwanja wa ilmu ya dini kutumia lugha ya mitaani mitaani lugha ambayo inaweza ikabeba matusi au kumdogosha mmoja katika wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam labda mtu akafika kusema kwamba mtume alioa wake wengine yusi wengine asiusdi anakusudia kwamba ndo kashawahi kuolewa ndugu zangu maneno kama haya mara moja anaweza akavua mtu imani yake kwa sababu kwa sababu ni mambo makubwa haya katika dini yetu yanahitaji watu waweke heshima katika hayo na watu wawe makini sasa Allah subhanahu wa ta'ala upande wake ndio jambo kubwa zaidi hilo kutumia watu majina ambayo hayakuthibiti pia baadhi ya watu wamekosea miongoni mwa baadhi ya wanavyoni waliokuja mwisho mwisho wakachukua baadhi ya vitendo ambavyo kavitenda Allah subhanahu wa ta'ala na vimetajwa ndani ya Qur'an lakini vitendo vile vimetajwa kwa sababu fulani katika hali hali fulani kwa mfano imekuja yudhillu man yasha na mpotoa mtakaye kwa mfano umekuja wayamkuruna wayamkuru wao wanafanya vitimbi na allah anafanya makr kupindua vitimbi vyao au wana maneno kama haya yalikuja kwenye quran au allah akawapiga mtihani basi unakuta mtu anatumia neno hilo anasema allah katika majina yake almudhil mpotoaji na katika majina yake alfatin mwenye kufitini akapiga mitihani na al-makir fanya vitimbi na mfano hayo kwa unakuta kuwa kwa vile maneno haya yamekuja katika namna fulani ya kivitendo ambayo asili yake ukiangalia si nzuri kuitegemeza kwa Allah kupotoa kufitini kufanya vitimbi eh, mustahzi kuwafanyia istiza na kimekuja kama hiyo katika Qur'an kwamba wao wanafanya istiza juu ya dini na Allah yastahzi'u bihim wanafiqa sasa huwezi maneno kama haya ndani yake ukatengeneza jina isbufai halafu tena ukalithibitisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanavyuoni wamekataza anasema kwa sababu haya maneno ukiangalia miongoni mwa haya yamekuja katika namna ya mukabala mukabala maanake nini kukabili kitendo fulani kilichofanyika alichokifanya adui wa Allah kafir au munafiki alipofanya kitendo kile sasa Allah azza wajalla akakikabili kitendo kile alichokifanya kwa kukipindua kile chake silaha kama yule aliyoitumia adui na Allah azza wajalla akatumia wanasema wanavyoni baadhi ya matendo huwa ni aibu kuyaanza na ni kasoro lakini huwa ni ukamilifu yanapokuja katika njia ya mukabala mapambano na kulipa tumeelewana vizuri kwa mfano mtu akiua ni dhambi kubwa anapoanzisha kuua lakini katika uislamu pana nafasi ya mtu kulipa kisasi wala katika hilo haingii dhambini mtu inapokuwa zile taratibu za Kiislamu zimekamilia mahakama ya Kiislamu na mfano hayo alimradi unakuta kuwa baadhi ya vitendo vikitendwa ibtidaan vinakuwa ni kasoro vikitendwa mukabalatan kwa ku, ku, kukabili na na, na na na na kukabili kitendo kilichotokea upande wa pili wa kiumbe muovu ukakabili kama vile pale inakuwa si kasoro sasa matendo kama hayo ambayo dhahiri yake yanaonyesha kuyategemeza kwa Allah si vizuri haifai ndani yake kutengeneza majina ukasema imethibiti imethibiti kwenye Qur'an yudhillu man yashaa kwa Allah ni mudhill na mfano wa mambo kama hayo ambayo wanaviona umeyataja kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yana yanataka umakini wa aina yake ili mtu avuke salama hapo amjue muumba wake na ni ilmu katika ilmu za mwanzo mtu kuzijua mmoja katika wanavyoni rahmatullahi alayhi anasema inna af'ala rabbi tabaraka wa ta'ala sadiratun an asma'ihi wa sifatihi hakika matendo ya Allah azza wa jalla yametokana na majina ya Allah na masifa yake matendo ya Allah yametokana na nini na majina ya Allah na masifa yake tusikilizeni kwa umakini matendo ya Allah yamezalikana kutokana na majina ya Allah na masifa yake. Majina na masifa yanaonyesha ukamilifu wa Muumba Jalla waala. Kwa sababu ya ukamilifu uliomo katika majina yake na masifa yake, yakapatikanwa matendo mazuri kutoka kwa Allah yaliyosababishwa kutokana na nani? Majina na masifa. Kwa hiyo kipi kilichotangulia, majina na sifa au vitendo vilivyozaliwa na hayo majina na masifa? Kipi kilichotangulia? majina majina ya Allah azza na masifa yake anayo tangu na tangu halafu kupitia yale majina na masifa yakadhalika matendo mazuri mazuri kwa mfano kabla ya kuumba viumbe tayari yeye katika jina lake na sifa yake yeye ni al-Khaliq muumbaji yeye ni nani yeye ni muumbaji kabla ya kuumba viumbe ambao wanataka kuruzukiwa yeye tayari kabla ya kuruzuku yeye ni nani ar-Razzaq kwa khaliq kabla ya kuumba arraziq kabla ya kuruzuku na hiyo ndio itikadi ya muislamu inatakiwa iwe asije akaona kwamba baada ya kuruzuku kapata sifa ya arrazaq na baada ya kuumba akapata sifa ya alkhaliq kwa majina na masifa kwa sababu ya ukamilifu wa majina yake na masifa yake wa majina hayo na masifa hayo yakazalika matendo kinyume na viumbe muumba kinyume na viumbe viumbe wao majina yao na masifa yao yamezaliwa na matendo yao kwa wao yalitangulia matendo halafu yakaja nini majina na masifa katika jamii sasa hivi unaweza ukamkuta kuna mtu ana miaka 40 yeye ni injinia na mwingine ana umri kama huo yeye ni nani daktari hawa watu wamezaliwa pengine siku moja walipozaliwa huyu ni injinia na huyu tayari ni daktari hapana lini aliitwa huyu dokta na huyu injinia walipoanza vitendo wakasoma huyu akasomea udaktari na yule akausomea uinjinia kitendo kikakuwa kile akajiendeleza kimasomo hatimaye baada ya tendo hilo la kusoma na kuangaika huku na kule akaja akaitwa huyu injinia na yule daktari ndio wanavyoni rahmatullahi alaihim akasema matendo ya allah yamesababishwa na ukamilifu wa majina yake na masifa yake majina na masifa yapo kabla hivyo vitendo kutokezea kinyume na viumbe yeye majina yake na masifa ilikuwa kuitwa daktari sifa hiyo na yule kuitwa injinia jambo hili lilizaliwa na kitendo chake na kuenda mbio yaani asili ya Allah tayari ana majina na masifa baadaye matendo yakapatikana asili ya viumbe yeye alianza kitendo baadaye matendo hayo yakazaa majina na masifa kwa hiyo kiumbe ukamilifu wake kaupata kutokana na vitendo vyake ile hali inaonekana ya ukamilifu ukamilifu wa, wa, wa kiumbe ambao sio tofauti na ukamilifu wa Allah maanake kwa mfano kiumbe msomi na mjinga yupi anaonekanwa katika jamii huyu kidogo ana hali ya ukamilifu nzuri kuliko mwingine msomi au sio kwa daktari kapata ukamilifu na sifa sifa hizo na ukamilifu huo umezaliwa na kitendo chake kiumbe katenda akakamilia kwa kupata ilmu akafikia katika sifa na jina hilo akapatiwa muumba yeye ukamilifu wake ume, ume, ume, uko ndani ya majina yake na masifa yake kiumbe ikapata ukamilifu kwa vitendo muumba vitendo vake vimepatikanwa kutokana na ukamilifu sijui tumeelewana kiumbe kimetangulia kitendo kikazaa ukamilifu kwa allah umetangulia ukamilifu ukasababisha vitendo kwa hiyo ni, ni, ni mtu anapo anapojiuliza au shetani akamletea ilo wazo akamwambia haya Allah azza wa jalla tumeambiwa na tumesomeshwa kwamba yeye ni al-Khaliq lakini tunaambiwa pia yeye al-awwal katangulia vyote hakuzuka yeye lakini kavitangulia vyote kwa kabla kuwepo muumbu anamruzukiwa yeye alikuwepo tayari yeye hapo kabla kuwepo kiumbe anayeruzukiwa au kiumbe aliyeumbwa tayari yeye ni ar-Razzaq na al-Khaliq tunasema ndiyo tayari yeye ni nani al-Khaliq razzaq si kwamba kilipita kipindi Allah hana masifa hayo baadaye yakaja yakazuka kwa Allah hakuna uzukaji wa ukamilifu ukamilifu uko tangu na tangu dhati yake iko tangu haijazuka na masifa yake pia yako tangu hayajazuka alqawlu fi sifatihi alqawli fi dhatihi tunapozungumza sifati za Allah zina ukamilifu kama tunavyozungumza dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo ni jambo hilo linahitaji umuhimu wa sisi kujua na majina ya Allah azza wa jalla anasema anavyoni suratu al-Imran ilipotaja kwamba katika ayati za Qur'an ziko nyingine muhkamat ziko wazi na nyingine mutashabihati zina utatanishi kwa baadhi ya wasioelewa lakini arrasikhuna fil ilmi waliobebea katika ilmu wanaamini zote hizo na wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wanasema anavyoni na, na, na Allah azza wa jalla akasema hakuna anayejua undani wa ayat muhkamat ila yeye na kwa tafsiri ya pili hakuna anayejua ila ar-rasikhuna fil ilm yeye bila shaka ndo mwanzo alafu na ar-rasikhuna fil ilm almuhimu wanavyoni wakasema majina ya Allah hayaingii katika al-mutashabihat hayaingii katika al-ayat ambazo nini al-mutashabihat bali katika aya zilizo wazi kabisa na majina ya Allah yako wazi kimaana yako wazi kimaana lakini namna gani sifa hii anayo imekaa kaa vipi hivyo undani wake hilo kiumbe halijui kwa sababu wala yuhiduna bihi ilma viumbe hawawezi kumzunguka Allah kielimu lakini majina Allah kwa wazi tafsiri yake Ar-Rahman mwingi wa rehma Ar-Rahim mwenye kurehemu Al-Khaliq muumbaji As-Sami' msikiaji sana Al-Basir muonaji sana haya majina yote yanathibitisha masifa yake sasa wale wanaokanusha masifa ya Allah azza wajal wakasema tuthibitishe majina bila masifa hawa watu wao wamekwenda na maji na ni makosa makubwa sana makosa makubwa sasa somo linalofuatia baada hapo ambalo insha Allah tutakuja lichukua katika wiki ijayo kwa sababu kama tutalianza litakuwa lita lina urefu wake na si vyema kulikatisha nalo somo hilo linazungumzia kwamba Allah azza jalla ana majina tisini tisa hayo ambayo yule atakaye yafanyia ihsa huyo ataingia janna nini maana ihsa na ufafanuzi juu ya hadithi hii insha Allah hilo ni somo letu lijalo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfik na atupe himma na atuwezeshe insha Allah kuyachukua haya ambayo tunayasikia